Antxeta Irratia. Eskualdeko kirola euskaraz jarraitu nahi baduzu. Antxeta Irratiko kiroletik saioan daukazu aukera. Kiroletik saioa, ostiralero arratsaleko seietatik aurrera. Txaleon entzule ongi etorri, antxeta erratiko seinalera martxoaren, amalaua dugu gaur, ostirala eta B-bidasako kirolaren ordua da antxeta irratian. Aztera doa, kiroletik saioa. Eskubaloian, bidazo kartalekun bilatuko du, etxetik kanpo, galdutakoaren ordaina, hueska hartuko du bihar, arratsaleko zazpietan. zazpietan. Eskualoi gehiago ere izango dugu gaur saioan irungo gaztiakek Gipuzkoako lurraldeko liga irabazi baitu. Labakaladera ondarribia zitze egiteko gainera Mikel Vázquez jokalaria izango dugu gurean. Futbolean Real Unionek lasaitasuna bilatuko du bihar Estadion Galen Tudelan hori irabazi beharko dio horretarako. Garaipena behar du Euskaligako Marinok ere, baina arrazoi ezberdinak direla medio igoera du jokoan. Errukbian, ez da federal batean jarraitzeko, azken aukerak agortu naditu limosi egingo dio bisita, bihar, Saskibaloian, lehenengo nazionaleko erroi bidek sei partida galdu ditu segidan azkena, Atletiko San Sebastian lidarraren kontra. Eta maiten izari dagokionez etxean jokatuko du gaur lekaeneak, arratsaleko zazpiretan, ordu bete barru, kajasur priegoren aurka. Bidasoa irun... Asobal ligan. Asobal ligan. ataleku kiroldeian babestu nahi du bidasoak etxetik kanpo kale egin ondoren. Maia mantentzeko gako ziren bi partia galdu ditu Fernando Bolearen taldeak, baia holi den eta Puerto Sagunton. Joan den larun batean azken hori eta ez zalanola gainera. Ogeita mabi eta ogeita bi gainditu zuen talde Balentziarrak bidasoa irun. Emaitza horiek ikusita ondoriozta daiteke hartalekun egongo direla hemendik aurrera talde irundarraren aukera apurrak. Hueskaren bisita jasoko du bihar, bidazoak arratsaleko zazpietan hasita, Sailkapeneko laugarna da talde aragoarra eta beraz aurkari gogorra izango da horientzat. Denboraldi bikaina osatzen ari da Hueska eta Barcelonaren itzala jarraitzen du urrutitik bara, bada ere, Granoyersekin eta Naturhaus Larriojarekin batera. Hala ere, aipatzeko da, lehenengo itzulian partida txukuna egin zuela bidasoak hueskan. Ogeita amar eta ogeita bost galdu zuten horiek, baina azken minutuetan egin zuen ies etxeko taldeak. Sai eura errepikatzeko itxaropena dauka boleak eta ala adirazi zuen gainera osteguneko prentxaurrekoan. Taldeari dagokionez, burumakurekin zion asteari, baina osatuta iritsiko da larun bateko itzordura. Entrenamendu fisikoa eta taktikoa egin du noski taldeak, baina arlo psikologikoa ere lantzen ari da bidasoa eta behar hori badu. Gainera, azken emaitzek urrun utzi dute permanentzia ematen duen 14. postu hori, lau puntu gehiago ditu orain, baia hori dek, beraz zail egongo da maila mantentzea, baina esan bezala, hartalekun indartsu egitea izango da bide zuzenena. Biharko partidarako Roberto Álvarezena izango da, bolearen zalantza bakarra. Sorbaldan min hartuta da Bir Galiziarra eta utxune garrantzitsua izango litzateke irundarren lehenengo lerroan. Ezker bakarra baita Roberto Albarez Galiziarra. Bidasoaz gain, noski eskubaloi gehiago ere badugu eskualdean duela bihazte, irungo gaztiak igoera fasea jokatzeko sailkatua zela aipatu genuen, baste ba, honetan are gehiago ere esan dezakegu Gipuzkoako lurraldeko mailako liga irabazi du bidasoaren filialak. Eibarko aritzari hogeita lau eta hogeita mabira zion asteburuan eta hortaz lehenengo postua ziurtatu du hiru partida falta direnean. Lehenengoa, igande goizean izango da, urantzu frontoian, izarra izaberna aloina mendiren kontra. Irungo gaztia kutzi aurretik, e, aipatu, babesle berria izango duela hemendik aurrera. HTG Express, hain zuzen ere. Eta eskualdeko beste eskualoi taldea Euskaligan daukagu, baina lehenengo nazionalera igotzeko aukera ere izan dezake. Bigarren postuan dago orain labakaladera ondarribia eta liga horrela bukatzekotan playoffa jokatuko luke. Joan den igandean, hogeita lau eta hogeita sortzi galduzuen usur bilen kontra ondartzak iroldegian, baina puntu bateko agantaia mantentzen du garen goz, irugarren den zarautzekiko. Labakaladera ondarribia taldearen inguruan aritzeko, Bertan urteak daramatzan jokalari batekin hitz egiteko aukera izan dugu. Mikel Bazkezekin hain zuzenen. Mikel Vázquez, Arracha León. Kaixo, bai. Asteko joan den e, asteburuko aipatu bar du, joan den igandekoa, denboraldi bai. lehen aldiz galdu zen uten hondartzak irudegian. Bai, hala ez zen, pena bat izan zen, baina bueno, taldea azken 10 minutura arte edo eutzi zio, baina lehengo taldearen aurka daukagun baja sortarekin eta azkenan ezin izan genion ba marka utzi pena bat, baina. Hala ere, e, bueno, usurbil liderra izan da, irabazte lortu den bakarra, beraz hori ere seinale ona da, ez? Bai, oso ona. Aurreko astean egia ere, garautzek puntu bat eramantzun, eta gutxi batik ez bigarren bat eraman, baina, bueno, gupozi gabilta. E, eh, azkenean, bi horiek enduta denak irabazi ditugu, beraz oso seinale ona, esan dizu mezara. Mhm. Zer moduz joan da denboraldia orain arte? Hasieran eran, eh, espero zenuten, martxoan, bigarren posto negotea? Ez, ez, ez, san. Bai, egia dela, enteratu ginenan, ondarribiako saskibaldoiko nesken taldea, ba, kenduko zutela edo, ba, bai proposatu benuela, maizetaz emaiz baxa genauka, ma, ba, bueno, entzat, aurreko urteko, ba, obetea. Eta, ma, ba, bueno, egon ziren, igoerak ikusita, ba, a, tolosa eta arrasate bezalako taldeak ikusita, ba, bueno, bai plantatu benuen, ba, lehenengo lau bosten artean ibiltza. Mm-hmm. Eta, bueno, dortzen ari garela, bai e, zergatik planteatzen duzu e, eh, ondarribia saskibaloi taldearena? Ba, bueno, e, lehenengo nazional maiatik jetxik ginen, ean, beraiek, diga, zango genuke, lortu zuten nola bai, ba, aztean zeharreko ordu guztiak beraien, gana, beraien eskude izatea, eta horrengu ibili gara, bazten bosei urteta, ba, urantzu e, lekuan, ba, internaten. Eta mm. azkenean, no, entera, eh, eskubaloia bertan praktikatzeko, ostra, gogorra egiten da, eh? Mhm. Eh, bueno, gogoratu behar dugu, bigarren postu horrek playoffa jokatzeko eskubide ematen duela, baina bai. sei jardunaldi gelditzen dira oraindik eta puntu bai. bateko abantaila duzu, ordan badago lana horretik, ez? Bai, a ber, egia zan, orain, eh, duela lau bostazte, ba, ba batean lau bost jokalari erori, ginen batera, lizenatuta, eta bueno, taldeak eutzi dio eta orain esan duzu mezala puntu bateko aldea dakagu, eta baita ere bagolen aderasa edo, ere gure alde dakagu. Ba, bueno, utxiko diegola uste du, uste dugu. Azkenean, itzulea, itzulean, azkeneko sei partibak iragazi genituen, beraz, hori lortuko bageno, ba, gure izango litzateke badigarren postu hori. E, Playoff horretara zailkatuz gero, igoerarekin amestu daiteke? Bai, bai, gainera, era, komentatu duen dela gutxen denatzaiarekin, ba, bueno, Eh, hasiera batean ba, gazteagoa direnak eta minutu soguti zituztela, baina azkeneko lauzpagoz e, eh, jornal e, jardunaldietan ba, minutu asko izaten ari dira. Esan edo horre, ba, azkenean, igoera fasera izan madera, ba, iru egunetan, edo bi azkenean, hiru partia jokatu beharko direla, ordu, dena jokatu hartu dugu. Mm. Eta alde hortatik, bai esperantza gehiago dauzkagula. Egia zan. E, zein formatu dauka igoera fase horrek, nola izango litzateke? Ba, bueno, kerezanago, e, ba, Espainia maiako ba, autonomia ezberdinetako ba, lehen nabiziko bitaleak zaikatzen dira, okere parago. Eta bien artean, ba, ba, zaki zei edo zati multo izaten diren, eta lehen nabizikoa zuzenan igotzen da. Gero bat, bigarren geratzen diren artean, ba, bigarren txanda bat jokatzen dela, bigarren fase moduko bat, nun beste ligatxo, ligatxo bat jokatzen den, eta hortik ere beste bizpairu talde igotzen diren. Baina, bueno, gu, Egia zan, iritsiko bagina, ja, informatu bako, ez de moralia zeran ez genuen hau gertatuko litzatekenik espero. E, zer suposatuko luke ondarbi asko baloiaren zat, e, eh, lehenengo nazionalera itzultzeak? Ba, bueno, ba, aurten, ea, duela seizazio urte jetxik ginenetik, ba, lauztagoz jokalari jarraitzen dugu, ba, guretzako lehenik eta behin, la, ba, lasaitasun bat, ez? Azkenean, taldea, hogeita bat urtez jarraian, okedez nago talde, maia hortan egon zen, eta gu iritsi eta jetxi. Ba, bueno, eta neko zapore garratza dakau horrendik nortik, eh? Ba, bueno, ba, aldortatik, ba, lasai geratuko inatek eta gero, ba, bueno, ba, guere probatza geure burua eta gazteagoa direnak ere, ba, maila hori ezagutzea behintzat. Eta gero ja ikusiko zen, ze maila emango genuken. E, bueno, zuk urte batzuk e, eh, ordan badara matzazu eskubaloian eta mhm. ondarri bian eh, hain zuzen ere e, bai. urtengo bezalako denboraldirik e, gogoratzen duzu? hombre, ba, lehenengo maia nazionalan genbiltzala, urtzi otegi, mikilira eta gorka gamba eta bezalako jokalariak genitula, ba, behin ibili ginen lehenengo irulauen artean, demoraliaren pati handi batean. Eta, bueno, e, bai, ba, aurten da batik demoralio berena, ni uste zo, e, posturiko berena, igual, zigarren eta zigarren izango da, arte, mhm. beraz aurten askoatik e, posturiko beren lortuko dugu esan duzu jende gaztea ere badagoela taldean pentsatzen dute asko ikasten ariko direla, ez? Bai zuekin eta baita bai. biki dela za ba, esperientziako bai. batekin. Bai, azkenean, bai, eh u elduxagoa garena, ba nola gai saiatzen era gure esperientzia txiki hori, ba beraien gana ba elaraztea, eh? Ke mai kontxe, kontxe eta bueno, saiatzen era bai, baina bitik ere ba, urte asko dara matzasku baloian, eta asko nabaritzen da zemai jokalarita, ba, ba, bi urte pasata gero ba, asko betu dutela asko. Mm -hmm. e, eh, burunetaz hitz da egiaren kontra jokatuko duzu ez da, eh, txetik kanpo, txailkapeneko behaldean dago ez, e, beraz, irabazteko helburuz pentsatzen dut? Bai, egia zan, geratzen diren zein, zein partiedan, helburua gertatzen dena gertatzen dela, irabazte izango daia baja gehiago ezin dugu izan, baina, bueno, gaudenekin saietuko gara aurrera ateratzen, etxean oso errezi irabazi genien, suposatzen dut orain etxela hori gertatuko, baina, bueno, bategatik irabaztea oso ona izango litzateke guretzako. Ba, Mikel Batkezek esan bezala, bihar zortzietan jokatuko du labakaladera ondarribiak e, eh, donostian, egian. Real Unionen aktualitatea Kiroletik saioan vil proe Ba, Estadiungal aldean komunikatuen eta adierazpenen garaia bizi dute azken aldean, ahotsa altxatzen azkenak, klubeko langileak izan dira. Amala huia bete, daramatzatelako soldata jaso gabe. Ez da giro arlo instituzionalean, ekonomia arloan ere ez, baina giro ladarrari dagokionean ere, Sergio Francisco taldea ez dago lasai, ez da gutxiagoren. Joan den astean, usna egin zuen Real Unionek Getaferen kirolirian. Kanpoan lortu izanagatik puntuak balioa izan dezake, baina zazpi jardunaldi daramatza dagoeneko Unionek, garaipena eskuratu gabe, berdintzea beraz, momentuz ez daski. Bere biziko garrantzia izan dezake, zentzu horretan, bia Real Unionek, jokatuko duen partidak. Tudelanoren bisita jasoko du estadion galen, arratsaleko lauretan hasita. Leia zuzen zuzena izango da, sailkapenean berdinduta baitaude bitaldeak. Hogeita masei puntu dituzte, bai unionek eta baita tudelanok ere, eta amairu garren eta amalau garren dira sailkapenean urren ezurren. Garaipena lortzen duenak beraz, urratxa handia emango duke maia mantentzaldera. Tudelanok Bilbao Atletiken aurka galdu zuen joan den asteburuan, baina utxorik enduta, Manis Mandiolak taldearen gidaritz hartu zuenetik goranzko bidea dalama. Jaitsiera postutatik atera du Eibaitarrak Tudelano, eh, irugarren mailarako bidean, finkatuta zegoenean. Estadiungal Gal eta Real Union ondo ezagutzen duen eh, dituen entrenatzailea da Manix eta hiru puntuak eskuratzen ala eginduko da noski Irunen. Sergio Franciscoren Real Unionek eh, helburu berdina izango du eta beharra ere bai noski garaipenak lasaitasuna eramango du luke berriro gutxienez eh, aste batzuez estadiungalera. Galera. Horezko regionalean bi garaipenen berri eman behar dugu aspaldiko partez gainera. Eskualdeko bi taldeek irabazi zuten asteburuan. Ondarribiak hiru eta 2 mendean hartu zuen larun batean Hernani eta Real Union B kaldiz etxeti kanpo nagusitza lortu zuen utz eta bat gainditu zuen Getariako keta sailkapenean e, eh, amaikagarren postura igo da ondarribia eta amargarren sailkatuaren kontra jokatuko du gainera larun batean ondartzan hariko da bihar lasarte horiako ostadarren kontra, lauter Eta Real Union bek ere, eh, ondarri behauk ezala, aurreko taldea hartuko du asteburuan. Antzulari egingo dio aurre, igandean, estadion galen, iruter dietan. emakumezkoetan Euskal Liga aipatu behar dugu oraingoz, baina e, aldatu beharko dugu. Agian emakumezkoen bigarren mailarengatik aldatu beharko dugu antzadenez. Oso urbil dauka izan ere Marino futbol taldeak estatuko bigarren maila honenera igotzea. Lider indartsua da Marino, 8 puntuko abantaila dauka. Eta zantzu guztien arabera, denbora kontua izango da lehenengo postua eta horrekin batera igoera ziurtatzea. Urrengo jardunaldian bertan erdi etxi dezake igoera. Garaipena lortzea, orain goz ez da aski izango eta aurkarien emaitzei itxaron beharko dira. Joan den larun batean, bi berdinketaren ondoren, berriro, irabaztea lortu zue, zuten urdinek. Zarautz mendean hartu zuen marinok, landetxan, bat eta huts, nekanek, lehenengo zatian sartutako golari esker. Eldu den larun batean, Hernanin jokatuko dute urdinek, seiterrietan, partida irabaziko balu, marinok irabaziko balu, eta betiko neskak, eta eibar aurkariek galduko balute, bigarren, mailan egongo litzateke, Marino. Bestela, horrela ez izatekotan, igoera etxean ospatzeko aukera izango luke, datorren asteburuan. Errugbian Federal Bat Liga izango dugu asteburonetan berriro. Bukatze da gainera, hiru jardunaldi besterik ez dira falta, eta azken aukerak agortu nahi ditu estaten daiak. Limosen jokatuko du bihar, lau terdietan. Zazpigarren postuan dago Limos, eta endaiak baino amalau puntu gehiago ditu. Euskaligan, zaiza Irunek ezustekoa eman zuen joan den asteburuan, Uribe aldeari, zemultzoko liderari irabazi baitzion, Playaundin, hogeita maika, eta huts, bihar, honariko da, arratsaleko lauretatik aurrera. Saskibaloia. Saskibaloian, sei dira dagoeneko emakumeen lehenengo nazionaleko erroi bidek segidan galdu dituen partideak. GIGANDE eguerdian, Atletico San SEBASTIAN teknun lidera nagusitu zen, hartaleku kiroldegian, berrogeita sei eta irurogeita bat. Erroibidek atxeen aldira bitarte, eutxizion liderari, baina segidako seigarren porrota jaso zuen azkenean. Ia bi jabeteko bolada txarra darama beraz ganiz mironen taldeak eta hori apurtzen aleginduko da bihar arratsaldean getxon jokatuko du sailkapeneko azken aurrenaren kontra. Euskaligako mutiek berriz martxa on hartu dute azken aldian, etxetik kanpo irabazi zuten larun batean. Irurogeita amabi eta irurogeita amasei elektro alabesaren etxean. Mutiak ere, getxoren aurkariko dira asteburuan, baina etxean hartuko dute. Bihar, arratsaleko lauretan, hartaleku kiroldegian. maiten izari daokionez, superdibizioko mutilek bakarrik jokatuko dute asteburu honetan. Gaur izango da partida hori, gainera, arratsaleko zazpietan Sonia Etxezarreta Teknifikazio Zentroan. Kajasur priego lidera hartuko du lekaeneak irunen, erronka zaia izango du beraz. Eta birasoako uretan bukatuko dugu gaur ere saioa Santiago Tarra Kirol Elkartearen hainbat emaitzen berri emateko. Igandean Euskadiko txapeldun izan zen Santiago Tarrak urbareetako Euskadiko txapelketan. Se senior maiari dagokionez, Javier Herrerak jantzizuen urrezko domina bakarra, ze batean lortu zuen garaipena, eta Mikel Sánchez bigarren izan zen proba berdinan. Urbizietan, bidasoi baiko nazioarteko eslaroma jokatu zen, San Migueleko eremuan, Erdizka hori bai, larun batean kanporaketak egin izan ziren, baina igandeko jardunaldia bertan bera gelditu zen aizearen ondorioz. Larun bateko emaitzak hortuan hartuta banatu ziren dominak, eta senior maian, ekidiez eta Davis Perez bikoteak, urrezko domina jantzi zuen, e, bakarka Telmo Olazabalek garaipena eskuratu zuen, ka bateko proban.